บุ๊กทูห้าสิบสอง пятьдесят два пятьдесят два ในห้างสรรพสินค้า в магазине в магазине เราไปห้างสรรพสินค้ากันไหม мы пойдем в магазин мы пойдем в магазин ดิฉันต้องไปซื้อของ мне надо сделать покупки мне надо сделать покупки ดิฉันอยากซื้อของหลายอย่าง я хочу много чего купить я хочу много чего купить แผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนคะ где офисные принадлежности где офисные принадлежности ดิฉันต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียน мне нужны конверты и бумага для писем мне нужны конверты и бумага для писем ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่นและปากกาเมจิก мне нужны шариковые ручки и фломастеры мне нужны шариковые ручки и фломастеры แผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหน где мебель где мебель ดิฉันต้องการตู้และตู้ลิ้นชัก мне нужен шкаф и комод мне нужен шкаф и комод ดิฉันต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ мне нужен письменный стол и полка мне нужен письменный стол и полка แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนคะ где игрушки где игрушки ดิฉันต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี мне нужна кукла и плюшевый мишка мне нужна кукла и плюшевый мишка ดิฉันต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก мне нужен футбольный мяч и шахматы мне нужен футбольный мяч и шахматы แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนคะ где инструменты где инструменты ดิฉันต้องการค้อนและครีม мне нужен молоток и плоскогубцы мне нужен молоток и плоскогубцы ดิฉันต้องการสว่านและไขควง мне нужна дрель и отвертка мне нужна дрель и отвертка แผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหน где украшения где украшения ดิฉันอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ мне нужна цепочка и браслет мне нужна цепочка и браслет ดิฉันอยากได้แหวนและต่างหู мне нужно кольцо и сережки. Мне нужно кольцо и сережки.